العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأسرة المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا إلى وسيله وصل بسنة في إسلام الدين رحمه والسلام عليكم ورحمة الله برك من الرضوة ومن يمتين الحديث ومن إلا شبا أشرن بشدا فوصل بصري كيف لا تكون جودة آيادي لا جوا وندكم الشيء يضم زوجتهم بيرسي كرة تقول بطولة أسرم لبي أباهم جرم صلى الله عليه وآله وسلم لكما كذوا مدينة يوضا مساجد باب الشيطف ودي لا مساجد باب الجيسة مدنة لان جنة لكرة من تهيئة سيكون صلى الله وانا سنسل الدرس ما أسرم لكياتكم وانا لكياتكم لأن ترفع عمدة الأحلام الحديث السادس عشر بعد المئة وانا سنسل الحديث لأن يوضا كذا أتكون ولا للذاتي أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن التحية لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وفي لحظ إذا قعد أحدكم بالصلاة فليكن التحية لله وذكره إلى آخره وفيه فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض وفيه فليتخير من المسألة ما جاء hadisi ne da yake magana dangane da at-tashahhud at-tashahhud shine karatun tahiyya da ake yi a cikin sallah da wannan sallah farilla ko ta nazira an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu an karbo daga Abdullah ibn Mas'ud Allah ya kare ta gare shi قال يتي علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد يتي من الله يا كويا من karatun tahiyya kaffi baina kaffai kafin hannuna yana tsakanin tafukan hannunsa biyu ne ko hannun da mai mali kamar haka ke manzo Allah ya haka at-tahiyyatu lillahi as-salawatu wa tayyibatu assalamu alayka kada ai dole ne ne kafi bai da kafi wato ba wanda ya san dan Allah ne su na koyarwa yadda duk sifar makarta ko sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Mas'ud da yake komai ba yake kafi bai da kafi tafin hannuna yana tsakanin hannun da shi guda biyu manzon Allah ne ya koya mun karatun tahiyya kama yu'allimuni as-surata min al-Qur'an kamar da yake karantar da sura ta cikin al-Qur'an ma'ana kulawar da ya bayar wajen karanta da ni tahiyya daidai take da kulawar da yake bayarwa wajen karanta da wata sura ta al-Qur'an ga lafazan da ya koyar da at-tahiyyatu lillah wa salawatu wa tayyibat السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله wannan shine lafazin da manzon Allah ya koyar da Abdullah ibn Mas'ud kuma wannan shine mafi ingancin lafazi wajen karatun tahiyya banda shi akwai ruwaya daban-daban kala ɗaya har zuwa shida ko sama da haka akwai danyar Abdullah dan Mas'ud wanda ya tafi sahara daga nan akwai sun ya da Abu Musa al-Ashari akwai ta Umar dan Khattab akwai ta Abdullah dan Abbas dukkan su sun daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Sheikh Muhammad Nasir bin Albani yana cikin da gafara ya dakkara su gaba ɗaya cikin littafin su sifatu salatin nabi wanda yake san duka na fuzon ko koma gare su cikin waɗannan lafuzza na tafiya duk wanda mutum ya iya yi ya halatta amma idan ana magana da ko wacce ce mafi ko to shi ne wannan lafazin da muka karanta yi saboda ne shi ne lafazin da Imam bukari da Muslim suka yi ittifaqi wajen rawaito lafazin Abdullah da Mas'ud an gane ko kamar da muka saba da gidan yi dan ba da daga Umar fata ba da fata da daga wannan da cikin sahabbai a biyar da ya zaki ya zai ba su da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وفي لفظ أولا وفي من ذا الله إذا قال أحدكم في الصلاة إذا كان يدونا لوكة بيته صلى فليكن بيته التحيات لله وذكره إلى آخره هي أن تكون اللفظ هل يجوى بالكلفة وفيه أتكون وانا لفظ وكما تكون وانا سن هو وانت سن بيته زوى بالكلفة manzon Allah sai ce fa innakum idza fa'altum dhalik domin ku idan kuka yi haka fa kad sallamtum ala kulli abdin salihin fis samai wal ardh to kun yi sallama da dukkan wani salihin bawa a sama ko a ƙasa da idan sun zo karatun tahiyyatan suna karanta wa salawat wa tayyibat abdullahi iya ba dole za ba sai ka ba dan kada mutanen duk wanda yake cikin ibadullahi salihin ya ce yasa ce fa innakum idza fa'altum zalik in kuka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh fa qad sallamtum ala kulli abdin salih in sallama ga dukkan wani salihin bawa Abu Bakar ne Umar ne Uthman ne dukkan wani salihin bawa da kuka sani wanda kuka sani ba sai sama a cikin zamai ne kamar cikin malaiku wal ardi ko a cikin kasa kamar mutane da aljanu musulman cikin ina ba da gwamnati wa fihi kuma dai a cikin sunan nan da dai bayan mutum yi wannan fadiyata tayyar min al-mas'alati mata a to sai ya zaɓi abin da ya dama na addu'a yi abin yi idan ka zo a tafiya da karanta zuwa da shi kai salati da annabi to wannan lokacin daga nan har zuwa yin sallama rarar wannan lokacin lokaci ne na addu'a فليتخير من المسألة ما شاء في كانت أبن به دما كل ذاتي ما شاء أبن به دما من المسألة نور كل كده أبن به كل رجوع من جزء ومن هنا أنا أقول أن الكلمون da muke bautata محلى Allah da su a cikin karatu da iya at-tahiyya dan waɗansu suka fassara shi cewa al-mulk kasaitaccen mulki lillahi ya tabbata da Allah waɗansu suka fassara shi cewa as-salam wannan daga dukkan wani aiki, domin dukkan wani aiki Allah ya waraka da wani yana daga cikin aiki yin barci ko jinjiri Allah ta'ala la kasu lahu sunna sunna lahu yana daga cikin aiki aibi mantuwa ko da jahilta ba qala kuma ya da rabbi bi da Allah ya zuru rabbi wala yansa ina daga cikin aiki bakan taka ko kurun taka duk waɗannan Allah ya saka ta gaban shine shi ne idan kace at-tahiyya tana nufin al-qamal al-mutlaq min al-wujud lillah kika ta kowace irin fuska kika da babu ne kasa a cikin ta kunsu baya ta ta da Allah ko ka tsabara da al-baqa at-tahiyya bi ma'ana al-baqa wanzuwa zama na dindindin azalan wa abadan idan sun ce azalan bila nihaya azalan bila nihaya dan Allah ya ce farko ba shi da to duk wannan ya tabbata ne da Allah shi ta ne na farkon da baya da farko na karshen da baya da karshe huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim alladhi lahu al-kamal mutlaq fi jami' al-wujuh wanda yake da cika da ba sai wata kowace fuska subhanahu wa ta'ala shi ne al-tafsir mulki da wanzuwa ba tare da samun karshe ba lillahi ya tabbata da Allah والصلوات malamin na maka fasara guda biyu ko dai mutum as-salawat salloli da muke na farilla da nafila billahi yana na wanda biye ta rikuha Allah ne ke tantance su mun ayi salloli ne don Allah ta ba da mu ba duk wani wanda za a yi sallah da yake to ba ta inganta ba amma in an yi don Allah ta dai shi ke inganta wato sai zan so kamar wannan bayi ne suke jinjina ma ubangiji cewa Allah shi ke ke tantantar bauta tun da ya mallaki Allah shi ke ke tantantar sa to abin da ba Allah da cikin ibadoji ne ba da Allah kana ba rubu mai da fasara da farko kenan fasara ta su suna fasara as-salawat da cewa addu'o'in mu wato su da as-salat ma'ana al-lughawi salla amanata da larabci domin as-salatu ala rabbina lillahi addu'a خذ وضمن أموالهم وصدقة تتذيرهم وتجدهم بها وصل عليهم إن فراثك تصل لك ولا تزهر بخلاتك ولا تفراث بها قرد بين ذلك سبيلا فقال لك اللهم وصلت لي على آلها المعوفة قد نقع الصلاة أكثر من نصوص أنا لكم الدعاء إذا الصلوات لله أجدعوا تذكر ربك الله وكما الدعاء يوجد أقول دعاء بعد أقول دعاء مسألة بأمره والملائكة من خيفة ويرسل الصواريخ فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون إلا وهو شديد المثال له دعوة الحق دعوة الحق في كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله له للاختصاص به والاستهقاق تختص به الله سبحانه وتعالى كل شيء الطيبات في مصر فصوي لبن لبن mafi kusan fasara suka ce at-tayyibat jinsi na at-tayyib idan an ce at-tayyib shine kullu ma qala wa hasuna min al-kalam duk abin da yake tsawo kuma yake tsawo ta fuskar mana to shine fadi wa hudu ila tayyib min al-qawl wa hudu at-tayyib min al-qawl kullu ma qala wa hasuna da yayi tsawo sannan yayi tsawo ta fuskar mana bai kunshi ma'ana ta ci baya ba ya kunshi ma'ana ta bunkasa da nuna mulki da sarauta da kafaita da shi ne abdayyiba dukkan dangin zance da ya kunshi ko dukkan dangin kalmomi da suka fi kawo ma'anoni sun tabbata da Allah wadansu kuma suka ce a wadansu akwai da ma'ana mai fadi sama da wannan wadansu da dukkan wani a dan abu sawa'un wannan abu zance ne sawa'un wannan abu aiki ne sawa'un wannan abu sifa ne sawa'un wannan koma ne ne أبتعيده من الخوف يتبقى عن الله أبتعيده من الفئن يتبقى عن الله أبتعيده من الصفات يتبقى عن الله لما تذكر إذن إينا الله إينا ذلتوه في ذاتي القرآن يذلتك إذا لأن ذا قرآن بجيلة القرآن تذكر سنتكم بجيلة إن أقوى أدين يبقى القرآن ذاتي أقوى أدين بجيلة ذاتي ومن أطلق من الله عزيزه ومن أطلق من الله إلا ذو أطلق وتم كلمة ربك فيك وعدل لنا نوضة بالله في da haka zance na Allah shine zance mafi daɗi haka ayyuka na ubangiji shine ayyuka mafi ya cika da haka cikin ayyukan sa ba a ganin shi baya ma baraka fi rahman bi tafawu farji al-basara an sara min fudur ثم ارجع البصر كرتين من قلب اليك البصر خاشعا وهو عزيز aka sifa da Allah yake sifa mafi cika aka suna na Allah shine suna mafi kyau walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha وذا الذين يجدون في أسمائه فيجدون ما كانوا يعملون وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم المثل الأعلى أي الوصف الأعلى ثم مثل سكاد ذات وأنه جليل به كبير ولله الأسماء الحسنى هنا يمثل يشوف لله جعل في في كبير kaga nan gudan at-tayyibat ya ga dubin ya ga aiki ya ga sifa lillahi dukkan da Allah السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته aminci tabbata da nake ya kai wannan annabi da kuma rahama ta ubangiji da dangin albarka da duk tabbata gare ka assalamu alaina aminci tabbata gare mu mu ma'ajal muslimin mu da ran musulmai wa ala ibadillahi salihin da kuma sauran bayin Allah sai ai da wadanda mutum sai wanda mun sani ba ashhadu an la ilaha illallah na ce da ba a jin bauta bisa da cikin ta sai Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na ce da cewa annabi muhammad bawan sa ne ko manzon sa kafin kalmomi da muke faɗa lokacin da muke karanta shi kaga annan gurin akwai bukata karantar da al'ummar musulmi ma'anonin irin wannan kalma irin wannan kalmomi dai idan mutum ya san ma'anar abin da ke faɗa ya fi jin dandanon shi a matsayin ibada saboda mutumin da bai san lafazin ba tun yana yaro an koyi da jatin ya tun da ya da ya tun da ya sai ba su salwatun da ya sallama kawai yana nan da kalmomi ne tun ma suna ibada ibada sun zama al'ada al'ada ba jin tantanan bauta saboda rashin sanin ma'ana kaga shi ne karatun hadisi ke da tasiri kuma koyar da sunan manzon Allah take da tasiri saboda a cikin wannan ne za a fahimta da kuma ana dalla dalla biki dan yana yin ibada bisa ga hujja بذل خائر القرآن من سبيل أبغي إلى الله على بصيرة الآن ومليك معنا وسبحان الله هو أعلم من المشركين إلى ما تقوم بيك وولي شين لفظ الشهيات وليب رجل بدا ولا من ذال الله سيطان يكوه برس الله كم مشهور نتعيش الشهية فاتا تفاتا هي دول سيطة ثلاثة جهن نجم في كل بابي باب كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم babin da yake bayanin yadda ake yi wa annabi salati كما قال إن الله وملائكته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 ibn Abi Layla ka ji ya ibn Ujra kuma sahabi ya ibn Ujra ya da budani fa kana sai ce ne ala bi dinka hadiya badan ba ka wata kyauta ba musamman دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي من الله سورة دامن الله سبحانه وتعالى da yayin gidansa faraja alaina ya fito gare mu ko sahabbai mana zama mana jiran sa wata rana fa kullu sai muka ce ya rasulullah ya manzon Allah kada alaina ko ba musalli alaihi mun san yadda zai maka sallama za mu ce assalamu alayka ayyuhan nabi wai mun ga da mu ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mun san yadda zai maka sallama amma din da rage mana fa kai fa san bi ya ya kan maka sanan kun ga nan gurin za ku bani ka'idar da malamai ke cewa al-aslu fil ibadati at-tawakkul asali game da dukkan abin da yake ibada ne mutum zai tsaya ne ba zai fara yi ba har sai ya tuntu ba hadisan manzon Allah sun masa bayanin yadda yake. ba da kaga aya a cikin Qur'ani da sai aiki mun salatu sai da yake da bayanin sallah ba ai da zaka sai da yake da ba da kai da dama. da azumi sai ka dace abin da gaba ba a a sai fatin su ba hadisan manzon Allah ya ya manzon Allah ya koyar da sallah ya ya ya koyar da zakka ya ya ya koyar da ibada ya ya koyar da salati ya ya koyar da haila irin yadda yin haka za ka yi dole sallah ba ta tafiya sai ta dace da irin sallar annabi irin yadda ya koyar aka fiti aka haila aka kusa jibali aka salati ba ta zama karfafe sai in irin salatin annabi shi ne salati karfafe da ake bukata suka ce kai kuma musalli alai kada ko azan hadal kayfiya ba wai ma'anar salati kullu da mutum ne ma'anar salati amma wa ya ake salati dan bai magana kai kamar ka nuna wajen kai da kana bukatan tun kamo riga kaga sai da bazai yi ci gaba da fasalin yaji ya tunda riga da ya dama ba sai kan bai ka wace irin riga dan a cikin kamus ɗinka ya san menene riga amma yanzu kan yi shi ya so yi da kake so shi da sani ba sai ya tambaye ka ba to ta haɗe sun san ma'anar salati ala rasul amma ya sifar salati take a shar'anci sai sun koma wurin mai faranta wa shi ne manzon Allah bi wahayi min Allah ta'ala shi ke shar'antawa da wahayi daga Allah na ba da kokari da to wannan shi ne maganin kowace irin gida, komawa a cikin hadisan manzon Allah ya wa ibada shi ne abin da ke rusa kowace irin gida.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 Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim sallai innaka Hamidum guda daya a karshe anan kuma an kawo innaka Hamidum Majid guda biyu a wani lafazin kalin fil alamin a wani lafazin kuma kalin fil alamin duk ruwayoyin sun tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ba kun bayyana shi ne dai abin da ake kira salatul ibrahimiyya fa'idar salati cikin salati shi ne ya bunki salati da annabi da salati da iyalan gidansa duk salatin da annabi kawai aka wata salati babu iyalan gidansa to ba shi baya cikin kamulan salati da annabi koyi duk salatin da annabi koyi ya bunki salati da riji da kuma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 Ibrahim kamar yadda kai albarka da annabi Ibrahim da iyalan gidan annabi Ibrahim da sami da mace wato dan da kai hamid idan kai hamid wato wanda ake gode masa wato fa'il da ba da mafu hamid alladhi yasbiqu alhamdu lillahi wa lahu alhamdu fil ula wal akhirah wa lahu al-hukmu wa ilayhi turja'un wanda yake tantantar yabo idan an ce alhamdu ana nufin yabo ga Allah madaukakin sarki yabo din nan duka da abin da ya maka ni kuma ko duka da abin da ya zarrabe ka da shi da shi ake godewa akan kawai irin hali an ji daɗi ko ba ji majid kuma wanda ya tare dukkan sufofi na cika da ba sufofi na dukkan kamala domin daga al-majid ne wanda na mutum ajjara daukaka da matsayi to al-majid ma'ana sahibul majid kenan ma'abucin matsayi ko ma'abucin girma an gane ko to ana ko wata matsala da take da alaka da kira bazan salati in ce matsalar da ibnu kayyim ya yi akan ta musamman cikin zadin jalabul afham ko salati ala na. a cikin cikin nasarar da na ya ɗauko ya sa cikin cikin sassan da biyu waɗansu ba da mata da ɗaukar da ita matsalar ita ce Allah ya ce a'a alhamdulillah Allah ya kuwar cewa mu ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim kai salatu da annabi Muhammad ya alaihi wasallam kamar yadda da kai salatu da annabi Ibrahim da alaihi wasallam da akwai ka'ida ta larabci ka'ida ta cikin ka'a wato ne a cikin yana da a cikin balaga wanda yake da gune guda hudu akwai al-mushabba akwai al-mushabba bi akwai adatu kufi akwai wajhu shabahi al-mushabba wanda ta kamanta al-mushabba bi wanda ta kamanta shi ne yanzu dan kace wani kan ai zaki ka kamanta zaidu da zaki kace ai zaki ai zaidu kan kamar zaki ne ya kace ne ka tabbar ne jarumta kana son ka siffanta shi da jarumta sai ka kamanta shi da ne zaki to shi zaki din nan da aka kamanta wani da shi da shi wanda aka kamanta din da zaki idan an haɗa guda biyu wane ne wata jarumta a cikin su ne to kaga fa'ida da al-mushabbahu da al-mushabbahu bi sun yi tarayya cikin wata sifa amma wanda ya fi samu kaso mai tsoka na wannan sifar ne al-mushabbahu sama da al-mushabbahu ina ba da gobe idan kace ai wani kamar kulli ne wajen ne to ka to da wannan wanin da gundi waye ko rike ka gundi ta halawo ta kun kawo to da gundi ke da ita ne sai ka so ka tuffan wani sai ka kasanta shi da dan ka fahimta ba dan ya ce gundi ba ina ba da gobe kaga anan gundi shi wannan wanin da ka kusanta shi ne al-musabbahu gundi da aka magana gundi ne al-musabbahu kamar da kan wannan wanda aka karanta shi ne al-musabbahu zaki da aka karanta shi shi ne al-musabbahu an samu musaharaka tsakanin zaki da gaibi wajen jarumta amma tabbas jarumtar zaki ta fi gaibi kamar da aka samu musaharaka da tarayya da juna da tsakanin gaibi da gulbi wajen kyauta amma tabbas kyautar gulbi ta fi gaibi rawa idan haka ne a anan muka dauki wannan ka'idar muka kawo ta nan muka sai Allah ya yi ta dace da Allah Muhammad da iyalin gidansa in kamar yadda yi. da Annabi Ibrahim da iyalin gidansa sai zan to salatin wani ne da yawa tsakanin Annabi Muhammad da Annabi Ibrahim na da Ibrahim shi ne ka'idar muka kawo shi dan Annabi Muhammad shi ne al-musabbahu wa annabi salatin da zai masa shi ne al-musabbahu salatin da yake da iyalin gidansa Annabi Muhammad da shi ne al-musabbahu kace to dan kadan wannan a wannan ka'idar sai ya burbuka ya na guda ya haifar maka da wata ma'ana da za ta dace ka ita wannan ma'anar ita ce kamar annabi Ibrahim yana da matsayi saboda da annabi Muhammad ya kuma har an da aka so a faɗi matsayin salatin annabi idan kake aiwa ne kuma kudi wajen ne to to da wannan warin da gurbiwa ya kawo shi ka gurbi ka halawo ta kun kawo kyautar da gurbi ke da ita ne sai ka so ka tukkanta wani sai ka kusanta shi da shi dan a fahimta ba dan ya ce gurbi ba ina ba da gurbi ka ga anan ne shi wannan warin da ka kusanta shi ne al-musabbahu gurbi da aka gama gari shi ne al-musabbahu kamar yadda kan wancan wanda aka manta shi ne al-musabbahu zaki da aka manta shi da shi ne al-musabbahu bi an samu musharaka kanu zaki da zaidi wajen jarumta amma tabbas jarumtar zaki ta fi zaidi kamar yadda aka samu musharaka da tarayya da juna kanu zaidi da gulbi wajen kyauta amma tabbas kyautar gulbi ta fi zaidi yawa to shi ne idan haka ne annabi muka dauki wannan ka'idar muka kawo ta nan muka ce Allah ya yi salati ga annabi Muhammad da iyalin gidansa in kamar yadda kai da annabi Ibrahim da iyalin gidansa sai zan to salatin wani ne yawa da kana nan nan da nan da Ibrahim na da Ibrahim shi ne kai da muka ko shi dan annabi Muhammad shi ne al-musabbahu annan salatin da zai masa shi ne al-musabbahu salatin da yake ko iyalin gidan annabi Muhammad da shi din shi ne al-musabbahu ha kake ko idan ka dauki wannan a wannan ka'idar sai ya durkuta ya yi nakuda ya haifar maka da wata ma'ana da za ta ka ita wannan ma'anar ita ce kamar annabi Ibrahim yana da matsayi saboda na annabi Muhammad da kuma har an da aka so a faɗi matsayin salatin annabi sai aka kwatanta shi da matsayin salatin annabi Ibrahim wanda da ka'ida na shi ya je kun ga wannan wannan maka wannan sai ka an shi ne ibn al-Qayyim ya gano su ko an sa dai ko dai ya aro dan guda goma amma din wanda ka fito wa su cikin an so goma wanda ka fito zama bada sauran ko ko da tafin jalabul afham fi salat al-akhir al-ana ya ko guda sai ce wanda ke da girma babu damuwa a nan ko da salatin da aka yi wa gidan annabi Ibrahim ya kai gidan annabi Muhammad yawa har yanzu dai rabon zai koma na manzon Allah ya ce wa kuma da annabi Ibrahim yace domin ne Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ka roƙo kan wa annabi Muhammad salati shi da iyalan gidansa irin salatin da ya tabbata ga annabi Ibrahim da iyalan gidansa yake to ai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi da iyalan gidansa a cikin dukkan zuriyar gidansa shi kadai ne annabi da haka idan aka yi musu salati wa zai ka dauka rabo mai ko ga gidansa tun da sunan ƙarin da sauran ƙarin da su ba annaba ba ne rabon annabi ko wani wanda ba annabi da yawa to sannan idan an fi farkalar annabi ibrahim ai sun jika ne cikin jikokin annabi muhammad tun da annabi muhammad shi ne danwa da danwa da danwa da har zuwa kai isma'il sun ibrahim to salatin da aka yi da zurriyar gidan annabi ibrahim ko annabi muhammad ya samu kusan sa kan dan akan ma dan gida ne <laughs> to kuma idan aka zo rabo a gidan idan aka zo rabo a gidan za a bi matsayi matsayi a gidan akwai annabawa a wanda ba annabawa ba rabon annabawa ya fi yawa saboda wanda ba annabawa ba kuma a cikin annabawa akwai annabi Muhammad wanda ya fi sauran annabawan da gidan annabi Ibrahim sun gaba ɗaya farla ya ma fi annabi Ibrahim sun farla da rabon da za a ba shi a cikin gidan ya kuma kowa yawa ya kuma da rabon da za a ba shi a cikin banta a gidan su shi da Ahlul wanda ya kuma sauran Ahlul Bayt yawa in ba da rabai da nan da rabai da nan ta haɗa masa da rabon ya fara kowa ya zama katamin da yana wa mu da su ina ba da kun fahimta wannan fa'ida tana da matukar muhimmanci idan mutum ya yi aiki kwarai a cikin jala'ul asha da salati ala sirr ana ina mene ta wannan littafin don mutum ya je da irin yadda ya da kai ne kankance salati da annabi mun ba cikin wadannan sura ita ba ko mace annabi kafin kullu in da asara da kuma Allah suna da to dan Allah mutumin da baya son annabi ya yi irin wannan tankade da yayi wannan bayani a kai alƙalai ne sun zance kullum kullum da ke a fito da shi sai ko a kai ko ya kuma ba wannan ko ke ya to wanda bai damu da kai na rawu da gidan ko abin da ka gidan ya kuma gidan ya kama da wuta amma bai damu da kai damu da gidan da masalar gidan da daraja da kana na gidan ka da ba wanda yake da awar kan annabi sai ahlus sunna babu don ahli sunna in ba su da komai a duniya sun karanta hadisi to sun ci bid'a dai kun bid'a ba ta karatu hadisi gudane su sai da la'in sai karama da auliya sai wani wadan ababai da za a yi maka awa guda ana yi baka ji an ambaci sunan annabi Muhammad amma anan gurin cikin hadisin da kuma karanta muka ce an ci awani na wanda yake ne ba abin da ba kana ala udilaka kharaja alaina أي إن النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي يأتبتني صلى الله عليه وسلم خرج علينا وقلنا يا رسول الله يأتبتني حسب أيتبتني موسيقى أن صلى الله عليه وسلم موسيقى أن صلى الله عليه وسلم أين النبي جنة فقى النبي جنة أين دون أن صلى الله عليه وسلم يكرسون نبي جنة صلى الله عليه وسلم كون إلى in ba alqur'ani ba saboda mutum da annabi sallallahu alaihi wasallam amma in kana karanta wani abu da ba hadisi ba sai babu goma ba a cikin annabi Muhammad ina ba zan bayyana to wannan tahiyya da manzon Allah ya koyar sun yi masa tambaya ne dangane da yin tahiyya a sun wannan salati da nake koyar yana haɗa da wasu tahiyya da aka karanta sa tahiyya a take da salati ina ba ta mun ta shi salati da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yau ta a cikin tahiyya a cikin salla ka ta ji da tahiyya ce ba yin da za a yi tahiyya ne ba wala da ce duk tahiyyar da ake ba yi salati da Annabi ta zama da tahiyya tahiyya ba ce ina ba ta mun ta ba bambanci tsakanin tahiyya ta farko da tahiyya ta biyu cikin salla akwai fuqaha wanda suke rarrabe cewa ana karanta salati ne kadai a tahiyya ta karshe kuna fahimta da ko amma imamu da yake ba wani bambanci manzo Allah bai bambance ba ko ne cikin hadisi manzo Allah bai bambance ba da yake ba kulu bi tashahhud al-akhir Allahumma salli ala Muhammad to qulu Allahumma salli ala Muhammad ala wajhi al-itlaq وكذا الأصل في العموم أن يبقى على ka'ida akan da kina bazi a akan umumin da har sai an samu wani babban dalilin da ya kuka shi ya mai da shi ba don ba a samu goko ko shi kuma sai a tsaya akan umum ina ba za ku yi dan haka duk wanda zai sallah ko ta farilla ko sanatuna matakan zai karanta tafiya to dole sai ya karanta salatin annabi ba bambanci tsakanin tafiya ta farko da tafiya ta karshe a cikin sallah ina nufin game da sallar da ake masa tafiya biyu mai tafiya biyu kuma ita ma nan dai fi kai ne ko suka yi tsakani gane da shi wannan salatin menene da hukuncin sa kun wajibi ne ko mutahabbi Imam Ahmad bin Hanbal bin Imam Shafi'i suka ce wajibi ne Imam Malik da Abu Hanifa suka ce mutahabbi ne dan jawo da wannan ku wajibi ne dan annabi ya ce qulu wannan ku umarni ko sai da abu kuma kuma ana daukar shi akan wudu sai an samu karina Allah kan tafsiri ko wannan wudu da yake ba idan ba samu karina da ya zama wajibi ne da haka yawa daga cikin matan suna da matsalar suke saukan cewa idan mutum ya karanta ta iya da yi kula da annabi sallallahu alaihi wasallam ba da kawar da yake ya da yake gaba ɗaya ba kuma da karanta da wanda bai tafiya ba kada wannan babban da saboda da lalle ne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 ba to yanzu babu sai assalamu ala nabiyyi bi damir al-ghaib بالغيبة السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين da haka yanzu da mutum zai karanta tafiya bai eh, ce assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh da kuma ce assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh to na da sai yake kuma da farko akwai ba da dama sun kaje wajen fatawa cewa ka iya fadin na farkon ka iya fadin na karshen kowanne ya halatta amma dai aula mafi dacewa shi ne kasance na karshen ka fada idan mutum da gani ba ya tsaya yake wancan sai ka bisa hankali har ya fahimta amma in ya fahimta to ne ya fahimta da karshen dan su ba bai da ko ya addini da manzo Allah ba wuce ina ba don hadin ka mala yace ala hakam hukunta hukuntan da abu ya cikin wannan hadisi na farko wujubu salati ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi tashahhud al-akhir wajib ne wa annabi salati a cikin tahiyya ta karshe mun ji da mai da sauki inganci zuwa annabi salati a ya ta karshe wajibi ne duk salati wannan shi ya faɗa ya ta karshe amma ba haka ba wadansu malamai sun dauka a cikin karatu iya. wanda shi ne inganci قال أبو العالية صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه abu haliya har da ya yi da cikin manyan malaman tabi'i yake abin da ake nufi da salatin Allah da annabin sa ana nufin yabo da Allah ke wa annabi da kuma girmamawa da Allah ke wa annabi نبي أن من حيث النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو ونصلي عليه إلى ذلك حيث النبي أكبر لأدعى لمسا صلاة لأنه لم يسلنا هذا الدين العظيم إلا على يديه domin wannan addini da girma bai zo ba gare mu sai ta hanyar annabi kansa na uku annahu sallallahu alaihi wa sallam allama ashabahu salama wa salata alaihi annabi kansa ya koya wa sahabbai sallama da salati da juna na hudu anna min asbab uluwi sha'ani nabi sallallahu alaihi wa sallam wa radd darajatihi du'a ummatihi lahu sallallahu alaihi wa sallam yana daga babban sababi na daukakuwar ta ali annabi wa daraja darajatihi da darajar darajarsa du'a ummati da sun je su du'a ummati da yake annabi sai da so du'a ismu annabi du'a ummatihi lahu sallallahu alaihi wasallam addu'a da al'umma su ke mata wato duk lokacin da ake bulati kamar an kala dauka matsayin annabi kenan na biyar an na talaba kanu ya da hanga Amma masailin ilimi magabata kafa kasance suka yi kauka da mas'aloli na ilimi wanda sun kasu da turbuɗe a wurin ya dan ba su kyauta ya tana ko suke zama wani wajen su kudi ne ma dutu da gaban sai manzan Allah ya ce kaza lokaci kaza ya ta ji kuɗi ya da hanga masailin ilimi kuna yi wa juna kyauta da matsaloli na ilimi wai da nuna hatu haban ba. suka mai da ita a matsayin wata tsaraba mai kima su hafu kan ina na al-tuhfa al-tuhfa ko tsaraba ko kyauta وهي أفضل الشهد والهدايا أي هو مسألة علم ذات اليوم في الكوتا إذا ما في شيء جرى السرابة إذا في شيء جرى الكوتا ذات اليوم الهدايا dan ka waje abin da zai zama sanadiyar sai zan da bauta su zama cikin aljanna amma duk ya ka yi ba su zama cikin sanadiyar halakarsa na shida hamidun majid abin da ake nufi da wannan alhamdu wal majdu ilayhi ma yasbu al kamal kullu yake da alhamdu yabo wal majdu girma ko daukaka ilayhi ma yasbu al kamal kullu yasa ga waɗannan sifofi ne dukkan kamalar ke tabbata fa inna alhamda mustalzimu bi azamati wal ijlal domin shi alhamdu yana kunshi yana nufin da al'azama girma wal ijlal da buwaya wal majdu shi ko al majdu dalil ala sifati al azamati wal jalal wal hamdu yadullu ala sifati al ikram shi kuma alhamdu kuma nan take yana nuna sifa ta karamci وهذان الوصفان الكريمان إليهما مرجع أسماء الله الحسنى wanda ke waɗannan sufofi guda biyu masu girma dukkan asman da zai tsara kuma zuwa gare su wannan a ijtihadin da ke nemi faɗa haka waɗansu malaman suka ce a'a sunayen asma'ul lahi suna gaba daya suna komawa ne zuwa ga Allah da ar-rabb da ar-rahman ar-rahim ar-rahman ar-rahim da take da juna da tsakar mata kace da haka ba aka ta cikin fatiha alhamdu lillahi jadali rabbil alamin sannan ar-rahman ar-rahim wanda ibn kafir ke cewa gaba ɗaya da tafan da Allah ya saukar a ban kasa alqur'ani ya kunshi sakon shi a cikin shi gaba ɗayan alqur'ani suratul fatiha ta kunshi sakon ta cikin da ke da waɗanda da da cikin na bakwai albarakatu abinda ake nufi da albarka annama'u wa ziyada a fakar abu da da tsohuwar su shine albarakatu biriku tabriku du'a bihuma at tabriku kuma shine kawo mutum da tsohuwar albarka kenan فبارك على محمد وعلى اله يتضمن سؤال الله ان يؤتي رسوله ما قد اعطاه لابراهيم واله من الخير وسعته ودوامه lokacin da mutum ke bari kalama Muhammad wa alihi ya kunshi kamar ka roki Allah ya biyo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin abin da ya zo annabi Ibrahim da iyalan gidansa gaba daya min alkhairi la alkhairi wa sa'atihi da yawan alkhairi ma da wani da kuma da wamar alkhairi babin da zamu tsaya a kansa na karshe babu du'a'i ba da tashahhud al kai ba dan komai ba dan yana da alaka da tashahhud addu'a kenan yanzu mun ce ga tahiyya lafazin ta da kuma a cikin tahiyya ana ne salatu ga annabi sallallahu alaihi wasallam to bayan ta gama a hadisin farko da makaranta da ma yace fa ta kayyar min al-mas'alati ba ta mutum ya rubuta abin da ya ga dama na addu'a to shi ne zai kawo da wasu samfuri na addu'o'i da suka tabbata a cikin sunna mutum da yin su bayan ya kammala karatun sai ya kafin ya sallama babu du'a ba'da tashahhud al-akhir babin da yake magana game da yin addu'a bayan tahiyya ta karshe الحديث الثامن عشر بعد المئة حديث لا تزيد سابق عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو daga Abu Hurairah Allah ya kare ta gare shi yace manzon Allah ya kasance yana yin addu'a yake cewa Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal manzon Allah ya kasance yana wannan addu'a idan ya kammala karatun dan ya ya sallama sallallahu wa sallam ana yi da tahiyya duka in tahiyya ta farko ce da tahiyya da salatin annabi ba gama in tahiyya ta karshe ce cikin ta ake addu'a sai sallah mai tahiyya ce ko kuma cikin ta kuma dai za ta yi addu'a wa fi lafzin li muslim a wani lafzin da imam muslim ya kaɗe ta da shi إذا تشهد أحدكم فليستهد بالله من أربعين إذا أنت ينكو يجهي to nemi tsari da Allah daga al'amura guda hudu yaqulu Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama ya Allah ina neman tsari daga azabar jahannama sun ma zakara na wa hutu ya ambaci kusan kusan wannan hadisi zuwa ga kun gane kai da abin da Allah ke fada Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih ad-dajjal wato annabi da neman tsari daga azaban kabari wanda wannan shi ne a cewa ko azaban kabari gaskiya ne sabanin wadansu yan bid'a daga cikin kawari da mutazila da suke inkarin azaban kabari ومن عذاب النار عندما لا نيمان تري daga azabar wuta ومن فتنة المحيا والممات عندما لا نيمان tare daga fitina ta rayuwa da mutuwa idan suka ce fitnatul mahya shine mutum ya rayu cikin kafo fitnar rayuwa ce rayuwa cikin kafo ko cikin shirka ko cikin bid'a ko al-ma'asi to duka wannan fitna fitna ta bid'a ta fi girma sama da fitna ta kafo fitina ta shirka kuma ta fita bid'a ce to annabi na neman sani da wannan fitnatul mamat malamai sun ba su ma'ana guda biyu wadanda suka ce fitnatul mamat ita ce fitnar da mutum zai ci karo da ita yana da mutuwa kamar mutum ne mummunan cikawa kamar mutum ne cika yana cikin wani mummunan aiki na sabon ubangiji a ga wannan fitnatul ce. dan ko da mutum ya shiga da imani matukar yana cikin wani aiki na tsaro to ala akalli jin wani bawa na gari ya sani wanda ya san ka mutu a majaya kaje addu'a da kuma ta maka da ba bare maka ko da wannan kawai ka rasa kayan ka shi da kuma zuwa sallar ka ita ma kuma ta fara ta ina wannan ne to bada ban da wannan ba sai da je baya ba to kaga al a nan gurin abin da yake dab da mutuwa don alarasi ya halaka a sanya wa abu sunan makomarsa ko da yanzu ba mutuwa ba shi ba don lokacin aida rai a ce dare ta karbi amma an sanya wa fitinar da suke zuwa da rai sun dai da mutuwa ne an sa masa suna fitinar mutuwa don saboda kusancin da ne da mutuwa saboda azabar da za a yi wa mutum sakamakon abin da yake a rayuwa din sai ya zanto fitar da zasu bayan mutuwa ga suna jin take ne abin da mutum ke cikin da mutuwa sai aka sanya a fitilar din da rai aka ga mutum suna mutuwa din babu tafiye ce sai in jisu sababu ko ko jisu ma ya tsuru ilai an gane ku قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أهل فوق رأسي خبزا to wannan da yake in yi a rani a asuru kabra na ga ina taso jiya lokacin jiya yake tasowa ko yana taso abin da za a jiya da shi yana taso abin da za a jiya da shi amma lokacin bai zama jiya din amma min ba da tafiye ki ce ku jiki ma ya kulu ilai ina ba da ko bai da kana da irin da ba da ومن فتنة المسيح الدجال ko kuma su ce fitnatul mamati kuma shine wato azaba da za a yi wa mutum cikin kabari ya fi cewa ma idan ka ce azaban kabari ya zama mai ne da da ga an ka wuce to na gaban kabari mamati kuma in ka fasara da azaban kabari shi ma zama kenan ba da su daya ya zama mai ne da kan da kaida ba ومن فتنة المسيح الدجال إلى نيمان كان يقول يا أبنتي بكفتنة المسيح الدجال وتقولنا لمن أقول الدجال manzo Allah ya bayyana cewa bayyana sai na da cikin alamomin tashin kiyama kuma ya bayyana shi da sufofin sa zai zo a ganci da wasan sakawar al'ada ababan da suka saba ma ababai da ke faruwa cikin rayuwa zai zo da dabbaka bare ta da kabarin da shi a gani kabarin ya kai amma idan da ita ruwa ya tafi da ruwa ya tafi duka da wannan ababai ne wanda sun saba ma al'ada wannan kan hakan yake ya sauka da ruwa ko ya da su to idan ne waɗannan ababai da mutane ba su saba ganin dan adam ne ba a rayuwa sai da awar Allah ta kai shi Allah to sai manzon Allah ya faɗa wa masu karanta hadisi da yadda za su gane kin ji wannan zamani yake za ku gani yana da ido daya ko ban bangiji ko ba mai ido dai bane sannan kuma an rubuta a yin a tsakanin gocinsa kafir da kafin da ka gara kaga sai da kan cewa in gani tana karatun a zai rabota ko ki tana da yi tana da wani ya zo ya rayu da mutum ya yi kaza ya yi da awar da an taka sai da ido daya sai da sama manzo Allah aka da cikin hadisin muslim dun dan zai zo da ido sai da rubu je ki da sabu da ba da ra ka fa wa ko ka fi da ba ta dun da Allah bane na da kar ba amma da ba ta hadisi ba bai kun san alamar da manzo Allah da dawo da kuma mai yake fa ba sai inda ba. shi ne rabon karanta hadisin manzo Allah wato wannan cikin addu'o'in da ake yi kenan suka ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasancewar mazalla ta kace yana addu'a suka ce idan aka ce kana ya kasance ya fa'alu kaza wa kaza sai a kawo fiye mubariki bayan kana kan gurin haza ya dubba alal dawani wal mulazama yana da annabi wa mun so ne kenan ya rubuta abu ko a cikin dukkanin halayenka ko kashi ka inda fara saboda cikin dabi'atunki ko da an samu rana da ba amma yin ko da ko gane ku to shi sa wasu kuma da suka ce ba yin wannan addu'ar wajibi saboda mutum ta da annabi suna da su da labari da dama ta sun ku ba dama yake ko wajibi shi ne dai mutum ne da wajibi ne shi kai sai kana da irin ba baban guda uku a kai ya inda ba ka bari ba yau da kuma su ji an kamala addini yanzu Allahumma inni a'udhu bika min azab al عذاب wa ومن azab an-nar wa min fitnati al حديث هذا الذي ذكر عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن ابي بكر بن الصديق رضي الله تعالى عنهم انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ادعو به في صلاتي an karɓo daga Abdullahi bin Amr bin Al-As daga Abu Bakar kuma su ma da hadisi shi za su ce radiyallahu anhu inda su zama dan annahu qala bi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi Abu Bakar Siddiq ya ce da manzon Allah allimni du'a an adu bi fi salati ya manzon Allah ko ya ma wata addu'a da zan ka roƙon Allah da cikin sallarka inna karam sunan na nabi da yaka ranar ne kun da ne ban fada ko ya mun abin da zan fada qala sai manzon Allah ya ce قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ya Allah lalle ni na zalunci kaina zalunci ne girma kaga a cikin wannan akwai israfu da kasa wa dan adam dan adam ya tsaya gaban ubangijin sa da zai ji cewa shi ka sace ne Allah din da shi lalle na yi sabo saboda kasa wata sai kuma gamala ne da kai kana da wadatuwa da baka samu azaba ba wala yashru dhuruba illa anta kana sallama wa rabbi fa mu zafa da zunubi sai kai wasirni maksudaka min indik mun wata gafara ta musamman daga gare ka warhamni innaka antal ghafur rahim kai mun rahama lalle kai ne al-ghafur kuma kai ne ar-rahim kace wannan da nuna min addu'a da Allah ya rubuta daga wanda ke wani ko kace ya Allah ta albarkacin dukkan sunayen ka ko kace ya Allah dan rahamarka dan ka bin tauka arzumu rahama dan ka ta abu sunan da ya da bukatun ka dan ka san tauka albaburi zaman ya fara dan ka san tauka arzani dan kasancewarka ka tawabu karbi dubana dan kasancewarka alwahabu bani ni da baiwa ka ga sai ka ko sunan da ya dace da ni ma'anar abin da kuke da bukata manzo Allah ke ce wato ka kirne mazu kafirni da min ka warhamni ka ji shi ne innaka antal ghafur yana kuma ba da kudi mazkiratan min indika arrahim warhamni yana ko ba da na ba da gudu ku kike matsala hadisi na 120 wanda shi kuma hadisin karshe da zamu tsaya a kan ku an aisha radiyallahu anha qalat ma salla an-nabi sallallahu alaihi wa sallam salatan ba'da an nazalat alayhi idza ja'a nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfir an karbo da gaya da Allah subhanahu wa ta'ala rida yace ma sallan nabi sallallahu alaihi wa sallama salatan manzo Allah bai taɓa yin wata bai taɓa sallatar wata sallah ba wa da anna zalat alaihi idza ja'a nasrullahi wal fath bayan idza ja'a nasrullahi ta dauka akan sa bai taɓa sallatar wata sallah ba illa yaqulu fiha ba sai ya fada a cikin sallar subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ake wannan yana cikin addu'a da ake yi cikin sallah wa fi rajulin aw nabawi kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam aisha ce manzon Allah ya kasance yuksiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi yana yawaita bada cikin ruku'in sa da sujudar sa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfir li yana yawan faɗin wannan a cikin ruku'i yana faɗin wannan a cikin sujada a cikin wannan addu'a ta subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli ta kunshi du'a ibada kuma ta kunshi du'a mas'ala saboda ne an kusa cikin ruku'i ana yin du'a ibada ne kai a cikin sa kamar yadda sujada kuma ana yin du'a ibada ana yin du'a mas'ala to da manzon Allah mun yi a cikin rubutu da sujada ya nuna ana yin su kenan a matsayin addu'a ta ibada ana yin su ko a matsayin addu'a ta karo ko shi da Allah subhanaka allahumma wa bihamdika kaga gona du'a ibada allahumma mukhli ba da Allah kala dan su kuma Allah ya hada dan Allah ya hada cikin aya daya yake fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana don yana ganin gurin ya kamata ku tsaya bayan mutum ya karanta wannan ko dai da cikin addu'o'in nan wanda suka tabbatar da bakin manzo Allah suka tabbatar da mutum idan mutum yi kuma ya ga ranar lokaci zai kara da wata addu'a da ta bukata ta roka dan da lafazin fali ta kayyar nan ko da shi wadansu malamai suna ganin sun wannan da ta umumi tun da gaba da mun manzon Allah da shi take dole shi za yi ba za ta zabi addu'a da ta ba dole sai wanda dole da cikin manzon Allah wannan da mas'ala ce cikin hadiya amma da kan kalli ya tayyana mas'ala ce mata a an da ta da akar lafazin da ko bukata da ta san kurce ban amma dai tsayawa a kan abin da manzon Allah ya roka shi ne fi. ne ma da da abin da ya roka sai da shi shi ne domin da guda guda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yana da ne kamata mu saka mulki mu sai haka abin da muka faɗa ne dai Allah ya ba mu dada wannan sai kuskure kuma Allah ya ji mana a ba ta ki muke ba sai bangare da biyu da bayanin da kake amma da Allah ya sallah sai da na ga bayanin sai ai sai sallah kamar da faɗa tun daga shekarar zuwa jiya da yawa suka rubuta cewa a suna neman karin bayani daga wajena da gane da al'amuran da suka shafi daura da aka saba ana yi kuma ya kasance bala ba a yi ba a nan mai ruguri to nan zan karkata bayani na kamar haka na farko dai abin da ya sa na har ya kamata yi bayani da abin da ya sa kamata yi bayani shi ne saboda rashin bayanin zai sa jita-jita ta ci gaba da yaduwa kowa ya faɗi abin da yake da tabbas ko ba da tabbas a kai to sai daga wannan ya zama cikin da kenan fada kuma duk lokacin da aka zargi mutum wa yana da wani laifi idan bai fito ya yi bayani ba to wannan zargi ya zama gaske kenan dalili da biyu a kalli idan ne bayani din zai zama na barrantar da kaina sannan kuma dukkan wani dan uwa da yake bukatan gaskiya da adalci na kubutar da shi na kawo shi daga shiga cikin mummunan da su saboda in ban yi bayani ba zai shiga da mummunan da su kamar da ku to wannan kokarin samar da kanka daga zargi ko fitar da dan uwanka daga mummunan da su da zai maka saboda bai fahimce ka ba wannan aiki ne bai kamata musulmi ne mun ga kafa wuce nan masallacin da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake cikin itikafi ɗaya da cikin matansa ta kai masa ziyara a masallaci lokacin da ta ji za ta tafi gida sai ya rako ta har ya fito daga masallaci cikin gudun dare sai waɗansu mutum biyu suka hangi manzon Allah da suka gani sai suka yi sauri za su yi laifin da inda yake sai manzon Allah ya dakatar da su ce ala rizki kuma ku tsaya a nan inda kuke suka tsaya har yaje sai ce ni ne manzon Allah wannan kuma mata ta ce wanki yanzu ma mu na maka da so cewa wata mata ce take tare da ita mata ta ba yace a ya san yana shiga jikin dan adam duk inda wata magudanar jini take sai da tsoron kar ya jefa muku mummunan da su da haka sai na yi muku bayani sallallahu alaihi wasallam dan ya zanto manzon Allah kansa yana barantar da kansa kan abin da yake zamu na masa mummunan ko ya kamata mutum yi wannan an fara daura ne a shekarar 1995 ake 95 ake 96 babin 8 na har aka bakwai yi a 2000 shekara shida ake ana daura a jini sababin faruwar daura sun san na fara tafsir a nan tare da su a shekarar 94 bayan na zo na yi tafsiri na koma kuma ya dace da wasannin da malaman daura sun zo sun da dama ita daura ɗin a Najeriya gaba ɗaya an fara su ne tun 1980 zuwa 81 a kai shekara uku ana yin da Algeria baya kuma sai ta yi daga nan ba a sake dawo da daura ba kuma sai a shekarar 1990 ko 89 ko 90 to tun da ta dawo ake yin a Kano daga wannan 90 daga 80 zuwa 90 har yi zuwa yau to daga baya ne daga Kano sai ta fara da ana yin ta a lori. daga yawar da kuma sai kuma ta fada da aka ta tabbato daga tabbato kuma sai ta fada da tsoro nan gurin sanadiyar zuwa da nan gurin zuwa na tafsirin da ko ne yasa har muka saba ko muka samu sanayya da duwawa daga cikin mutanen da Maiduguri a cikin haddaci bai masauki na anan alaji shi to muna hira da shi sai nake ba shi labarin malaman mutum zo daga Madina daga jami'ar musulunci ta madina ga kuma irin ayyukan da suke na daura sai ta a ah, to idan haka ne mai zuwa na ɗin zai yi mu je so su zo mu da su kawo ziyara a lokacin ba mu gana daura sai ne to shi in sha Allah in dai ka amince da haka za mu da yake sai sai shi ya amince sai na fara takarda da sunanka kace ne ka ɗin a larabci na karanta masa ma'anar mai na faɗa shi kuma ya sa nazar dan tsawa ce barba shi barba ne karanta ya gani bayani ne dangane da wannan santa ta injin islamic santa ne yake a nan gudu me wurin ne kunsa masallacin juma'a makarantar primary karatu ta da aiki da sauran al'amura da kuma matsayin da gudu a najeriya da matsayinka a musulunci da kasancewar ta dauda da aka kafa da musulunci a cikin ta da dalilin a cikin qur'ani duk shi ne abin da na so in gamsar da su ne mukaddima na gabatar na bai ya gani yake a gaskiya zuwa da ziyarar da zamu ta zuwa mu gudu sunan tana da muhimmanci duba da bayanan da muka gani a ciki ko amma lokaci ya kure mana ba za mu je zuwa ba saboda yanzu an fara jarabawa a daura ta kan yau da za mu je zuwa mu gudu mu je mu dawo mu yi kaza mu kaza da haka ka sabi alaji kuma ka ba da hakuri cewa sai ke karatu cewa idan mun zo shekara mai zuwa daura ma yi kokari mu zo mu gudu da yara ko mu je ko ne ya kama da Muhammad ibn da fada masa sai muka sake sura sai ah, ta to wani ta ku daura ma ya yake ai daura yake mata eh daura da haka nan ta kano kada yake amma daga baya ta fada da ana ya a Sokoto amma da kuma gwamnati su ya take ta ne ba ta fada da ana yi a lori ku kuma tunguru wadansu kungiyoyi na musulunci ne ta suka nema musamman da wani asali da yake kira Abdurrahim Qaladini sai to anan gurin idan har akwai bukata na ana ko a yi ta a Maiduguri akwai hanyoyin da za a ba a nema in gwamnati za ta iya nema su nema in gwamnati ba za ta iya nema ba saboda ba su san ta ko amfani ta ba sai wata kungiya ta addini wadda su mutanen za su ga musu da cewa kungiyar tsaron yafi ba 'yan hargizo ba ne kawai har kawai to sun sun gamsu da bayanan da za a yi da za su iya nema sanan gurin kuma ko dai a aika da takarda kai sai zuwa san jami'a gwargwadon yadda suka ga aka rubuta suka ga ko da wani usuli aka rubuta da yadda za su gamsu ko su kuwa. ko kuma a ji da kai wanda zuwa da kai ya ta sako sai su cikin da islami da bayan magana da yasa ne kammala ce ne abin da yake da malam Ja'far mu je mu gina mu gabatar da bukatar da za a zo a na ce da kike na ɗaukiwa daga kano da bugawa sai zarban waya cewa mutumin nan da ya nemi je masallaci da makarantar su ziyara yanzu yana bukatan a zo ne a yi daura ko muna jin za mu zo da kokon baran mu madina don gabatar da wannan bukata sai da zarban ce ko madalla ina sauraron ku daga ranar da suka shirya za ku taso daga eh, abin nan Najeriya ka fi koman waya ka sanar da ni ranar da za ku zo da jirgin da za ku sauka da yau za ku zo madina da kuma Muhammad Indiri da ya kawo na da kuma aka yi a karbo passport ɗina muka haɗu a nan wajen tafiya da shi da ni ba biyu kenan da alaji ina binci uku kenan mala abubakar adam uku kenan baba kulo biyu biyar kenan da Usman ba Usman da wannan ba Usman ne ba shi kenan da wani lakara a university na BC Abdi Bayero University Kano Malam Ibrahim Muhammad wanda dan nan asalin mai gudun to waɗannan ne su zan yi sunawa mu bakwai ko ta kan ne a lokacin ma ko matsalolin jirgi a Najeriya yake saboda waɗannan matsalolin jirgi duk a yake wannan daga America sai kike kuma aka yi bukin daga can gurin cewa ma ke yana kan zama hau daga nan sai muje an sadan sannan daga can zuwa cikin dan kar a samu sangar da wani haka aka shirya babu wanda zai a wannan lokacin sai mu da mu da muka je muka sauka a cikin continental hajjita bayan mun kuma mun dawo wa kudi za mu tafi madina lokacin da muka zo da dare sai muka tambayi sunan mutanen santa takardar da ake bukatar za a rubuta wata iri sai da ta takardar ni da malam Ibrahim ma da rikin da shi wacce ya kamata a rubuta ni ne cikin dare a tashin da nake zauna a hotel na rubuta takarda da tashin uku da rai har yanzu kuma yana da kofin ta na bukatun da ake da su zama na abin gurin ya bani damar su yin san yaya ake musu magana kasan duk da rikon baka san da ake musu magana ba baka san da za su shigar musu da bukatun idan ka zauna duk da kadan da ake gobe ko sai da yake shi sai zo da ba zai kuma ba wani ko ba zai saurari ko ba da kana bukatar ka in ka duka kana bukatar da ake sai da ado ba ya rabu ha haka kuma sai ka duka yin ne kuma ba na kike ba shi to haka idan ka sai da ake magana da sarki ba ko janar mutum su kullum idan kana magana da mutanen Saudiya kamar kana yi ne da ba fahadi ko sauran kai kawai almajiri ne ba wanda zai ce ka fita ki fadana ya san sai ya yi ta zai a take kuma da wadansu fanoni ne muku bayani akwai maganganu ta hanyar da ake jihar musu bayani na rubuta takarda muka zo muka duba lissa mara ibrahim muhammad sun da shi ma ya karanta tsarin sun da yake duba ya zaɓi waɗansu kalmomi guda biyu ce kan gurin kalma kaza ce kawai nake ganin a madadin kake da kuke kaza na zan da cewa yin daura a maiduguri ta ga wannan da daurar Kano ko ta kuta ko Ilorin domin idan ana yin daurar mai duk Kano da Kano da kuta da Ilorin da yan Najeriya sai Maiduguri za a yi ne dan kafa uku ko sanin da gurbin da sai in da su ko su fice da kamar in kamar za su to anan gurin ne ya amfani da kalmar da take nuna mana da take ta auba mana da take kamar da take bazuwa da wudoji shi ba da Ibrahim Muhammad kalmar da ya ina jin wannan kalmar ce muka gyara sannan muka tafi kasa akwai business center a wajen asibiti da kwamfuta a kan lissafin sunan gurin alhaji muhammad ibdini ya yi ne ta ake. kai muka shiga jirgi daga jirgin muka tafi madina muka sauka a hotel bayan mun sauka a hotel na goya da shi gaba na sanar da shi ga wani zo Madina shi to alƙawarin mu da ku gobe da safe karfe goma muna hotel da muke ta da ya tuno motoci na alfarma suka dauke mu har zuwa university muka je ne masa bayani aka gabatar da juna da ga wannan shi da Allah Muhammad da yake cikin bukatun daura kuma da shi yi alƙawarin daukar dukkan nau'in da yake cikin daura kaza da kaza da kaza shi zarbar ya kuri yake wata kada aka rubutu ce ga ta da bude na baki karanta ya tun da ya da yake zuwa ga shugaban jami'a ne shi kuma amfani ya duba da gani idan akwai wani gyara tun da shi namu ne na wuri da aka zai iya faɗin cewa wuri kaza zai dace wuri kaza da ya karanta ya wannan cikin da ta yi ko ba za a ba ta yi da ka da yake nan domin da zai zamu zuwa ga shugaban jami'a a gabatar da ban kuma ya kara dora bayanin kuma da aka ce shi ke yanzu za su yi mitin gobe ka rasu iya yin da za a yi ko ba za a yi ba Ta haka ko ne ake ciki za a sanar da shi da shi in gobe za a yi mitin ni ba zan tafi ba ko da to a ka'ida a wannan ranar za mu bar madina zuwa makka ni na tsaya ne ƙara kwana don shi yanzu dai na samu kwakwarar an ka zuwa da yi sannan ruwan same su a makka sannan muka dawo gida sannan aka ba a kai su to wannan fa shi ne tarihin faruwar daura ga wanda bai san tarihin fadar daura ba to da aka zo ana yin dauran nan a nan gurin duk a shekarun da aka ana dauran nan sai alu mu'amar injini ne kadai ke ɗaukar nauyin dukkan abubuwan da suka shafi daura ko in ce kashi tasa'in cikin ɗari na abin da ya shafi daura ko tasa'in da biyar ko sama da haka akwai bangarori da aka sami taimako wajen gudanar daura amma waɗannan taimakon ne kuma kaɗan ba su da yawa in har zan lissafa wani mutum da ji a nan gurin ba kamar manaja na farle don lokacin da aka kawo da ta kai muke cewa magana sai ya tura mota da take kano a madadin da ko ka sun ke take da ko da take da kawo nan da ta da za a zo a karanta da daura in mutum sun matsaloli dai na dauko kaya ko kai ku galibi ni da shi ke masa magana sai kai ko bai tabbata samun ba a tabbata samun wata kasawa da bangaren sa dan da daga cikin mutanen da zan ji ba na jin nauyin in faɗa musu kowace irin bukata da kuka ce ni ko wasu kai na san cewa in zai yi zai ji ko ba zan samu da ba kuma in baya da halin kuma zai faɗa min abin da yake gaskiya ne da ta bana ma'amala da mutum sai in na san wanda tabbata yana da shi ko wanda wannan a hukumance ban san wani taimako da daura ta samu ba tun da aka fara har zuwa lokacin da aka kare ta ba ta ne babu kan shi da ko a cikin kasa an yi shi ban sani ba ko ta da ban ba ta ba ne shi da ko ban sani ba amma a hukumance ne shi ne da sani to matsalolin da suka kawo kuma daura ta sami tangar da ruwa a nan gurin wannan matsalolin sun fara sun kusan shekaru uku da suka wuce baya a rika samun matsaloli na abin hawa daga Kano zuwa nan ko daga nan zuwa Kano a shekaran farko da shekara ta biyu duk da Muhammad Indini ke bayar da jirgin sa da ko malaman nan ko abin da su Kano wanda wannan ba yakan fada da jinsa da da zarban daga nan ya tafi sokoto daga nan ya tafi lori daga ina ne duk da ya wuce a wajensa to amma kun san arin da sun kawo da matsaloli na rikin man wanda wannan ta wannan matsalar ta abin nan sannan kuma kasancewar ta ne ta fiye ta fiye ne duk lokacin da muka zo nan da za a yi daura duk wani lokacin a fara da shi wani lokacin ba a fara da shi wani lokacin an fara kafin a gama yayi kufiya. to wannan ta samu muka rika samun matsaloli da daga lokacin da bayan nan to ba na jin da zai kai Kano ba ko mota da zai ko Kano ba zan buga muku misali guda daya a shekarar a 98 na yi da 99 an kammala daura na mura alaji bayan ba jirgin zuwa Kano ana maganar motar da za ta kai babu da su larabawa na tashi na sami biyan na birnin express na shi ko kuna da wata mota da za ta iya daukan adadin mutanen nan b'a ka san yanayin su namu ba ɗaya ne kuma yana da mutunci da in za mu ba su mota ba su mota mai gudu halakan da dan karrama su da cewa mun yi appreciation ne suke zuwa suna yi a garin su to duk motocin na birnin express ba su da ma wata amma don wasu sau da yake hawa mai kishi zai iya faruwa guda daya a lokacin da mun tabbas ne Allah ya kalli na bukatun kananan motoci guda uku in kananan in kuma bot ce mai yake ta samu guda daya ka fice yanzu na samu mota da ya fara nawa duk wannan abin da ake tura da babu wanda zai faɗa da ni kuma zan tsaya ne in ga wa zan faɗa wa wanda zai yi amfani ni ba bako ban ba ina ce muke na har yanzu bako anan wa zan je in fuskanta da matsalar lokacin na samu wannan mota guda ɗaya daga hannun CGM sai ni kira sa wala shi gani kuma shi shi ga matsalar da ake za mu koma kano ba mu da mota alaji ba baya sai ce mu wallahi wallahi mota ta kaya amma zai yi magana da dan uwansa alaji kuma sai ce yanzu muka haɗu da shi na zama da su sai ka mu kun samu ta ne ya an ga dole mana karan da muka duk wannan ana magana da dole ko da za mu ta kuma ji kaman da ka ga ka ta ka duba ta biya wanda ita da da gobe sai da ka ji ko lokacin ana wahala bai a Najeriya na ji har muka ta wurin fitar da daura da safi bayan da tabbatar mota a can muka sai da da na janna sai da da ta. yawa dan wata wani Alhaji Bukar magana nace na ji labarin an ce yana da mota ko guda biyu za su dauka in ba mun same su ka wadata in da gaske ne ko kuma mutum goma ko sha duka da kuma suna hannu za ka dauke mu gaba ɗaya mu kuma tsaya da shi yake cikin zama a kan masa magana yake su su idan an jin da aka da na tafi gida na jin fa ne رجل کا نہیں شاہر جی کا وہ کئی بیان الگ جگہوں میں تو گئے نہیں بے بائے دمو کا برا ہے کہا مار سما بات دمو سے بول سوں گا تیرے سے کہا ہے غلط یہ رکھوں بولا تو بتا چلتا ہے دمو کا ہے اسی کو اجے مو تو پاک انہیں مو تو ہے جی جی اکر جمو تو پاک اکر کامو سے کھو اکر کرو گا بکیا تو بلیتا ہوں muka shiga muka tafi to mun samu da ba mai har yanzu dai wannan ni da ba ni zan nemo mai lokacin da kadar ni ba abubakar yana ne lokacin shi ne chairman na passport na bankin sai na sami kadi ce ne sai shi ko misalin shi ba za a samu da sai da yamma karfe ka tuna gobe da kafa za kuma sai biyar za mu muka je can bayan da wani gidan mai na karfin gari a duk ba na manta da gidan mai in wuce sai na san abin da ya faru muka je a kan muna ta jira ba bar dan garin ba sai tab da magariba aka zuba mai muka tafi duk zarban ya bani tafiya lokacin shi ne shugaban mu yake to shi zai shiga wannan motar mu ne shiga motocin guda biyu masu iya shi zai shiga wannan taxi da ta abu zai yi ba yake ko shi da wani zaɓi guda ɗaya yake shi yana ganin idan yake ni da shi mu shiga kamar zan ji wani mota mun bambanci wallahi ban da na yi ga wata mota ba dole sai wannan guda biyu shi kuma ya zaɓi ɗaya daga cikin malaman suka shiga wata ba mu je kano ba a wannan lokacin sai karfe uku da rabi na dare muna tafiya kawai suna kan ku aniya haka muka isa kano ba ta tsaya kaya Allah dai kawai ya kai mu lafiya karfe bakwai kuma suka barka sallah to ga wannan da yake da cikin matsalolin da su da alamu ba su manta da ba matsala kuma da take kamar mai tuwa duk shekara ko da tun da aka fara daura har karfe duk lokacin da aka dore cewa a karfe kun an da wannan wuri da ta karshe ne da za a rike daura sai an samu matsala ko da ka matsalar ba ta ni wajen ba a ce ba mu aika da wuri ba da aka ko dan su bukukuwa da yake ko kuma ya zanto cewa an samu wurin to amma na tunanin kun ba wuta gobe da safe ya za a yi shi suna da zuriya ko ba su da mai su laraba su ke zari su daga aljihun su mutai jira tun da aka fara an shi aka fi a biya ta shi ne duk waɗannan matsaloli sun faru ko bai zanto ni ko za a yi daura a mai duk da akwani kun daura din nan wato gabana har faɗuwa yake saboda za su gami da wadansu matsalolin da za su gani na kawo kuma in an zo matsalolin ne su rasa wanda zan faɗawa a samu wani. kuma duk shekara in an zo bikin da ke daura su da an gwamnati sun je kuma in sun je sai sun ce shekara mai zuwa za a yi gana duk shekara har zuwa shekara ta kasu to wannan abin da yake da kodin shekaru hudu a jere ya kawo damuwar dangane da abin da ya faru a baya a tsakani da Allah to a wannan lokaci kafin wannan baradin akwai jihohi da sun sun tarbutawa suna neman daura daga shi akwai jihar zamfara daga shi akwai kaduna daga shi akwai katsina daga shi akwai jigawa sun tuttura sun tura mai mutane sun yi su suna nema a ɗauki daura daga ko ina ne a ko mutu ta. ko ta wani sun taɓa yi zau to kaga a nan wurin mun da da dina kuma duk da waɗannan ababai da suke faruwa duk shekara za a ce za a gyara kuma wani lokacin su ba a sami gyaran ba kuma yana daga cikin abin da ya fi damun kuma ministry da ya da ke su turo malaman su ma wani lokacin aiki saboda ko wasan su mutane daga cikin ma'aikata da suke da daura da ake wahabiya wanda suke da haka kuma su bar mutane masu kuma halin Muhammad ibn Zaid da yake kokari ba kullu alaka tsakanin su malaman daura da suke zuwa da manyan malaman garin nan ya matsalan ba cewa sai an kai musu ziyara har gidaje kuma duk an kai musu ziyara har gidaje da malaman daura nan galibi kuma idan an je za ka samu ana gaisawa ne amma ana zagi mummuna zane ba halin rana da mu ko gidan mu ba ai mana hadin kuma tun da ake gida an zo biki duk za a isa da manyan malaman su wane ne adadin za ku je tunawa su zo akwai wannan Allah ji kansa da gafara da ya saka bi ya tuka zuwa ya gabatar da jawabi a wajen amma cikin waɗanda ake gayyata ake ganin su ne ido a gari ba wanda ya taɓa zuwa kaga ba su samu goyon baya ba daga wajen manyan dai a nan gurin menene laifi na ni kaga duk waɗannan zaɓe wallahi akwai ababen da idan na fata ran kowa zai baki amma a nan kawai idan zan da ta samu kokarin da ya kace abin da yake ganin zai iya faɗa ke kuma waɗansu in suke yi a idan an zo daura jini ne nake da cikin kuma na ne yake amfanuwa da wani abu a dauran nan tun lokacin da zamu zo abin da shek babban zai bani gasar kwarar kuma zai bani dubu goma in bar sai kuma a gidana in mun koma kuma ya bani dubu goma shi kenan a duk dauran nan idan kun barban ya zo ku tambaye ku kawo mai jin larabci ku je ku ce ya abal ya ce alhamdulillah yanzu akwai yan madina nan wadanda suka yi karatu a madina sun gama na sun dawo da kuma waɗanda yanzu suna karatu a madina mutane su yi su fassara muku tsakanin su da su karɓa sun shirya ne ke masa akwai kuma waɗanda suke ganin a'a ya na jin jini ne ke bani wa ɗansu daloli a sakamakon zuwa daura don ina jini cikin kuma wannan daga ɓangaren alimodi yana da daga gidan kana yana nan zuwa maganar nan da suna a bidiyo kafin da suna ɗaukar koda ku tambayi ku a shekarar farko da aka kaɗe ya taɓa bani kudin mai tun daga wanda ya shekarar zuwa yau ba wani abin da ya taɓa shiga tsakanin mu a kan daura ne da sunan da ranta duk da haka ko waɗansu wanda suke ganin kamar na tsare musu wani abu a kan daura ne, ba irin kare daga cikin ba a wurin larabawa. Mun sun sani ni na sani kuma su larabawan sun sani kuma nan kuma kuma suna gani na kuma nima ina gani da su to ban da gaura ba idan an gaura wa mataki da kafin ta fito ma kanta a ƙarshe an taɓa yin aisha ma nan gari wani aikin gudu da aka yi a cikin wasu ai kan sun da ake yi albasa international foundation da suke yin sa a da yawa daga cikin kasashen afirka da asiya a kano aka saba yin ta da ibada a yi a kudu a yi a arewa to kano sun gama da basarori masu tarewa wanda ya zuba wurin gwada kodin su gani sai suka nemi suna son canja wani wuri sai suka nemi shawara ta tunda kungiyoyi guda uku da suke gudanar da shi aka zo kungiyoyi guda uku al-qatar kungiya ce kwalifitoci da ido a Pakistan al-Ibrahimi Islamic Foundation a Riyadh su suke wannan suke finance da kuɗi al-Murtada Islamic Trust wanda suke a nan Kano su kuma su suke shirye-shirye a nan cikin gida to bayan sun wannan ko suka nemi shawara ta cewa yanzu ba kano sun gaba da matsaloli kuma suna ganin jama'a na amfanuwa amma sai a kano ne za su yi zuwa shi jira da umuri da nake da tabbas sun cewa za a iya karban bakuncin su sai nake da mai mutu ke bukata a karban bakuncin su suka ce ka'ida dukkan sun za su yi ko dai hukuma ta gaisu su ko kuma a a da kiran da tura wata kungiya ne ga kanta yan hukuma ce ko kungiya ne ga kanta take yi to duk abin da yake local arrangement so ne za su yi wannan kungiyar cikin gida kuma kuma in gida bane sai mutum da za a yi wurin da koyi sallar wutar a akwai ruwa ko da su na makaranta su na makaranta za a yi sannan kuma waɗanda za a ajiye a wurin aiki su zo ko ɗansa a yi musu tiyata a ko bukatar masu ke kwana uku ko hudu a wurin abincin da za a ba su a wurin duk da wannan ƙungiyar ta cikin gida za su ƙara da za a yi amma su idan sun zo sun za su zauna da kansu su kama hotel su biya wa kansu in an yi musu za su karba an ba a yi ba su jiran kowai da gudun komai in za su ba da gilasin kyauta su ba da maganin kyauta su yi operation kyauta komi ya shafi aiki ido kyauta za su amma abin da ya shafi neman izini a hukuma a cikin gida wannan ƙungiyar da ya shafi da shi. Sarki su ba da lokaci. Mai tuna ko ina da su ne duk lokaci. ko da a zo hukuma a Maiduguri ba ne zan faɗa muku ba sai mun faɗa wa mutumin da sunar da na zama zuwa Maiduguri saboda shi yana ma bai ita mata ba da take sai ce to haka ne yake ce to wannan abu ne da sauki mutanen da za a ciyar din adadin mutanen ne ko wani ba a kashi ne sai an taɓa yi a Kano akwai kidan da ake ce dubu tsari ma ko da aka ce dubu ɗari mafi girman abin da za a kashe shi da wasu dubu ɗari da goma ko da sai ko da ba shi to na abu da sauki shi da sauki a zo a yana daga kuma suka zo su Pakistan Pakistan suka turo suka yi kayan kodo za su zo ta kamaru in sun gama da kamaru sun yi kwana bakwai su gome da kurki kwana bakwai su wuce su shiga Lagos da hukar kuna fasu su zo su koma ina ne su zo su koma Kenya da ke Kenya kuma su koma Pakistan aka suka faro da kodo suka aiko da takarda da zuna aiko na kawo wani jima'a mai bayan na kawo masu lafiya a nan nan cikin da duk wanda aka samu wadanda suka yi suka kawo ne da da kan dare san an fara suka je suka ce maka ai ko wannan ya zama ta ko wannan ya zama ta kai ne muka taho da tsaye daga cikin bakin nan laraba mai kuma za mu dubur wasu saboda ne muka kwana a nan gurin muka zo muka samu wannan matsala sai ya zabi ne sai ba ya zabi sai ya tafi muka muka yi kokari muka je na yasa idan buga musu wa Pakistan da abin da ake ciki don su yi gyara kayan kodin su yanzu babu mai dubura ciki ikon Allah da mutane su ba daga nan gudun mun kasa samun layin ta kawo waje da kuka gani nake ci su da jiji a mota muka gani nake ci su da jiji ta ci kano ne kuma na shiga mota in ta ci kano ne ta kadai dan ne riga ne zuwa ya samu ya buga musu waya da san kano ne zai samu layi bayan ya tafi ne tunanin cewa to wai tun da kawai yin dubu da abin da fahimta ne yanzu ba zan masa wani bayani shi da wanda suke gina cikin sun dogon jawabin da suke masa kan da lokacin da yi dogon jawabin da rawa wuri ina cikin duk yana suna so a ya kai imam malik islam islam sai jini ne ba lafi da ke lafi da da su ba abu abbasir kawai da wasu ne ne musu jawabi kunji kunji kunji kunji kunji abin da aka za a yi a Maiduguri amma ga yadda wani munafanci kuma yake yanzu muna cikin kan ka kawo kudin din da yake da kudi in kuna ganin za ku iya yi shi in ba za ku iya yi ba to lalle za a ce ko suka ce za su suka ce za su suka ce amma dan gudun kar a sake samun wata fitina addu'a yi a cikin hospital nan ne su duk abin da ake bukata na kuɗi ba su yi amma a ce a yi cikin a wannan yake kurar aka yi wannan aiki idan kuma a cikin hospital kuma a nan cikin ne duk kuma waɗansu kuɗi ne ake bayarwa idan an yi ba ni na same su ba ga wanda suka samu. su ko zuwa ma ba aiki idan a wannan shekara ya ce cewa an tsara za a yi aka ce dole sai na je tun da a cikin aikin ina akwai bukatar wa'azi da waye da kan musulmai duk wanda za su zo cikin sai da ai wa'azi sun ce akwai da abokai nan da sai da yin zafi a Nabi Usman a Nabi annin ko ba ne daga kan kano aka kawo da wani su daga sokoto aka kawo da wani su daga ko ina aka zo aka yi koma zuwa da yi da yi da kuma har yanzu mutanen da suke wanta dan akan wurin kuma su ne yanzu kuma suke yawo kuma suke to a ah, addini ne suke daura daga gudu ah, dangane da zaurar bauchi a bara tun da rosa mutanen da sun ji sai da zama a je a yi masu a ko a ko daga nan gurin za mu tafi muka samu matsalar mota ba a je ba ba da ku aka ce mun je ga sai muka biyo ta gosu da kasa ina da iyali a gosu muka je gidana muka ta abinci da sai da zama cikin makwabta na akwai family secretary na ministry of education mun zo a zahar sai kan mu sai nake gabatar da shi ba a doki ma da gabatar masa sai to ai da kamata ba mutum irin wannan a matsayin dukkan bayan sallah zo zo wuce ba har da an ji an je kada ko na sai muka je mun kace ko mun kuma lokacin kuma barbare ne sai na sha'awar haɗuwa da shi dan ya ga an fara batun shari'a muka je aka kai da wannan bauta da gabatar da wannan muka taho za mu taho daga can wurin da mota ta yi mota ta ko AC babu in kuma da yake za mu ɗauka da ba ga wannan mutumin da ke ka ah, ya zan yi ne da wani abu wanda ba shi ba saboda haka sai suka da motar driver da escort inda da sun gudu suka kama hannun suka sai mota ta zo ta tsaya a nan gudun har a zuba abin da ake kai mun ta ji kano sannan ta koma da aka zo za a tafi a baran masu kuɗin ko Allah da aka sake samun matsalar bota baran gawar karfi ba ku da bota da zamu je kan da wannan motar da ta zo kun ta amfani da ita sai kuma a bara din sai nan da wannan ya yi da suna wannan suka ce na abin da problem sun marjin board ne alaji bukar alaji bukar adamu na faɗa masa cewa ga matsalar da ake ciki ya ba da sai da cikin motocin su ce ba muka cika muka tafi su kun ga nan gudun yi yi yin akwai wata katsawa da ne muke da ita ko sauran mutanen mai duk da su kasa wasu ta ta yawa ban ce ban kasa ba dan da da zai yi kuskure da yin daidai amma ni da kun da suka da kuma sun fi ni rawa ni ni kaɗai ne ko kuma adadi ne kuma duk kasa su ne su ne ko da ko wannan shi ne shi kana abinda yake na zan daura tabbas bara maganar da fawon ya nan gurin lokacin da za a rike daura kana da cikin magana da kowace karfi wata gwamnati ta nuna nan ne za su fita ko amma a da suka ce irin wannan magana da an yi baya ka zama bayan da ta faru da ba abin da ya faru shi aka kasa na bara tabbas daga nan an tura wakilai sun tafi mutum uku aka tura daga nan gurin da bishiyar da gwamnatin da shi famurin suka kai da malam bukar jari don su je su jirka da wa jami'a cewa lalle gwamnati da cikin wannan daura sun amma dai sun sabu su nuku jami'a sun fara shirye-shiryen su ya cewa ko da ba za su ko ina ba ne duk da za su ba su hutu da wasu shekara ɗaya ko wani abu makamancin haka bugu da tsari aka sake samun wani gangar da biyu wanda rashin sanarwa wani lokaci yana haifar da matsala lokacin da za su tafi wani ganin ila da ya ba tafi da sani ba yau mu ce ba dan ba zan je ba lokacin da zuwa saboda duk shekara sun ce da rabon da su ce taro da ake amma ba da tafiya su tafiya mun yi rabon azumi a nan su biya ya daga lokacin ban sai tafiya duk shekara in da an gaishe mu sai da sun aiko daga kan tafi gwamnan ya aiko da ke umara tare duka ko ibrahim shi da tura ba inda da shi kuma da ba wai na nufin da wani ne ba ko a faru da zai mahala da yin su ba amma labarin dukkan ba su labarin nan sai ya haifar da ba matsala shi ne na sunan da azumi kwana tara sun ce garba ne da goma na ina nan gida da jin yake mun ya da duk ne ke lafiya kada ya ce ya magana daura a duk ne yake magana daura a cikin shugaban daura ba yamma sun amarya bari ba su yi ce a abin da nake nufi wani shiri gwamnati jiha suke ganin tayi da ke wallahi da sai ba babu wani shiri da ake nufi wallahi da zan ci ba ba da ban sani ba ne kawai don ka koma ba a da shi sai idan na ji a yi zuci da mai da ya fi ka zama yi da ce ba na ce ban yake babu wani kwamiti ko waɗansu mutane da aka kafa su kare kare a kan abin da su ban sani ba ba wanda yake cikin su nake zuwa yanzu babu amma su da ina da yin jiya zuwa ko shekarun jiya su da kafin hajji ne ya kawo sun yi da ya ko sai ajiyewa ya yi ke ya zuwa lafiya idan an zo goma ka fi zan bugu maka waya kafin ka da koma kanan su koma da Allah a cikin lokacin da yake mu wannan maganar wakilin da aka tura suna gaban shi to ka ga mu ban san gobe da sura in ko suna ka ga Allah kan mu inda na san da kuke ku a nan gurin na Allah ku yi kai a don samu da sulhu tsakanin mutane to amma yanzu don zai yi ko ban san ina zan faru ko kun ban san gobe ba sai bayan sun dawo jiran na bin ke ba mu cewa ai ga abin da suka yi ba kuma abin da suka ga abin da suka yi sai da su ranar da yake faɗa mu wannan ne su ko su gaba ne ba kaga ya zo ne ranar ku kuma duk da haka ya ku faɗa mun za ku ko ba za ku yi ba tun da bugo ba wanda wani lokacin bari gida nake don a lissa da yana bugo zurban da bugo wani ko ban samu halin ma buga ba gudun kuma zuwa rukun ne kuma zan kashe haddan karshe yake abin da za a yi ji ka gani in akwai wani shiri da aka yi din a nuna maka shirin ka gani na kasu na gani da gurgun sai da na na na kwana nawa biyu idan na zuwa wasu lafiyan gani dan ba gona ba sai yan kamfin da suka je ba na ne ni ji annabi da wasu ya zo gida na ni kuma na gidan ka. ya zama sun da dama mana zumunci shi na kan da yake da aka yi yake mun shi zai zuwa yanzu ya san cewa gwamnati da ta yi da kai amma a ina za a yi da ina aka ware zuwa gida da labari shi ne faɗan kuma kun da yake to sai ɗauka cewa to bari da shi ko kuma wa kawai da kace ina sunan sai da ban iya ba tunda ba mu da alaka da kuɗi malam bukan kare kuma mu zuwa yanzu ban san gidansa ban da kuma kai gobe na kuma iya kai ya ku wannan ba zargi ne labari ne na hakikarin ko ba haka ba amma shi ya wuce kuma nan yana kofar gida ya samu da cikin wanda da muke jefa da su suka ce mata gida amma bai ci gaba yake a dai da ni kai ne ko da ta hudu ba ni to sai ga ya zan idan na koma kano a haka zarban da zai ce da ni sun ko tambayar yan da muke kai ne ko su yi wa in da gwamnati mu da shi ba shi da ba shi da zan ko ba wani ne ko da cewa ba ballan da in ya kai kawai da ba yi da makatu ko fasu ne da ta ce duk eh, ai dan ta ta kan wani ta ta kan wani aka zama da su mutane da dan mabuci ta kan su zan iya da nan gwamnati cikin hanzari na duk kan su dan gwamnati cikin da ne muka je alhamdulillah muka gwamnati cikin hanzari na faɗa maka da abin da ke da bane ya kuma ko mun kare kana na akan amir duk da yake da ya kamata su yi